ho hippoon, to hippostasion. Ho hippocomus, ec ballei ten copron, ec tu hippostasiu, toe che prosdei ton hippon, eis ten fatnen, eide stomias dus esti, toe fimoe fimoi. Eita hupostron nusi, de de to stroma ton bromon acrospelon licme te ridi licmae hon tois achurois mignusi cae ec forbo cistidus lambanei cae tutoe hos cae toe cortoe trepei cae potisdei ton hippon eita racei apomatei gzustridi apoxuei, toi amphimalloe stronnusi, cae ephorae taas hoplas, ei ho sideros bebaiois eti heelois synaptetai.